บุ๊กทู สาม Три. Три. การทำความรู้จัก Знакомиться. Знакомиться. สวัสดีค่ะ Привет. Привет. สวัสดีค่ะ Добрый день. Добрый день. สบายดีไหมคะ Как дела? Как дела? คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ Вы из Европы? Вы из Европы? คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ Вы из Америки? Вы из Америки? คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ Вы из Азии? Вы из Азии? คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ В какой гостинице вы остановились? В какой гостинице вы остановились? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ Как долго вы уже здесь находитесь? Как долго вы уже здесь находитесь? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ Как долго вы здесь будете? Как долго вы здесь будете? คุณชอบที่นี่ไหมคะ Вам здесь нравится? Вам здесь нравится? คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ Вы здесь в отпуске. Вы здесь в отпуске? มาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะ Приходите ко мне в гости. Приходите ко мне в гости. นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Вот мой адрес. Вот мой адрес. เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ Мы увидимся завтра. Мы увидимся завтра. ขอโทษนะคะ พรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่าง Сожалею, но у меня уже есть планы. Сожалею, но у меня уже есть планы. ลาก่อนค่ะ Пока. Пока. ลาก่อนค่ะ До свидания. До свидания. แล้วพบกันนะคะ До скорого. До скорого.